Nakakaiyak, nakakakilig, Nakakatawa! Nakaka-inlove! Dear M.O.R. Dear M.O.R. Magandang araw sa inyo, Popoy at Asmin. Ako si Dominador or uh, Domdom na lang for short. Nagtatrabaho din po ako sa isang TV station pero hindi ko na po sasabihin kung saan. Napasulat po ako sa inyo kasi natalo ako sa pustahan naming magkakaibigan. Nakainuman ko po kasi at uh, kung sino ang uh, unang malasing ay siya ang susulat sa Dear MOR. Lahat po kasi kami ay may kwentong uh, ah, olats. At ito nga po ang akin. Ako na siguro ang pinakamalas na lalaki sa mundong ibabaw, Popoy at Asmin. Sa loob ng maraming taon po kasi ay puro palpak ang buhay pag-ibig ko. As in, wala akong naging matinong girlfriend. Maraming dumarating, maraming nakikilala. Lahat maganda ang umpisa. Pero nabubulilyaso pagdating sa dulo. At naniniwala akong dahil ito sa isang sumpa mula sa isang babae. At ang pangalan ng babaeng yon ay Shirley. Girlfriend ko siya nung college pa, Popoy at Asmin. Sobrang okay kaming dalawa. Ibang klase siyang babae. Medyo brusko, walang arte sa katawan. Para siyang tropa at girlfriend in one. Pero syempre, hindi nawawala ang problema Nag-aaway rin kami paminsan-minsan. Kaso yung paminsan-minsan na yon ay naging madalas na. At dahil bata-bata pa ako noon, medyo immature pa kung uh, tawagin, imbes na ayusin ang problema, eh nagawa kong iwanan siya. Brad, tatlong beer na lang ang meron tayo. Wait lang ah. Wala ako sa ref. Ah, sige. Ay, Aris! Aris! Hmm. Yellow. Ah, sige. Ox. Hello? Ah, Shirley, Oy, bakit? nagpa-practice pa ba kayo? Baka 11 pa kami matapos. Mm, ganun ba? Um, kita tayo mamaya. Mabilis lang. 9.30 sa labas ng auditorium. Mamaya? Bakit? Mabilis lang. May sasabihin at ibibigay lang ako sa'yo. Talaga ba? Sige, sige. Uh, text mo ako pag nasa labas ka na. Hmm, sige. Bye. Bye. Si Shirley? Ah, uh, oo. Uy, pare. Mm. Sure ka na ba dyan sa gagawin mo? Oo. Dude, baka nadadala ka lang ng damdamin mo at ng alak. Hindi ako lasing. Pare ko eh. Iba na talaga, Brad eh. Ewan ko ba, parang, parang nagkaroon ako bigla ng change of heart. Yak! Change of heart? Oh. Brad, di ba sa babae lang yun? Sira. Kahit sino tinatamaan nun. Tch. Dahil sa mga away nyo, sa mga kawirtuhan niya. Dahil sa lahat. Hindi na, Hindi mag- na magbabagong isip ko. Oo, no, eh, sige. Bahala ka. Ganyan ka eh. Shirley, Shirley, I'm, I'm sorry pero kailangan na natin maghiwalay. Hindi, pangit. Ang drama masyado. Shirley, I can't do this. No, hindi. Hindi, wag kang mag-English. Sagwa eh. <clears throat> Shirley, pwede ba tayong mag-break? Pwede ba tayong mag-break? Ano ko nagpapaalam? Eh, Dom, umayos ka. <clears throat> Shirley... Dom-dom! Uh, Shirley! Uy! <sighs> Ba't mo ako pinalabas ng auditorium? Anong sasabihin mo? Dalian mo na kasi hindi pa kami tapos mag-rehearse eh. Break na tayo. Ha? Kailangan na natin maghiwalay. I can't do this anymore. Pwede ba tayo mag-break? please? Domdom? <laughs> Hindi magandang biro yan. Hindi ako nagbibiro. <laughs> Bakit? Bakit tayo maghihiwalay? Ba- bak- teka, teka lang ah. Nasyak ako eh, wait lang. <laughs> Parang biglaan naman ata to. Seryoso ka ba? Oo. Eh bakit nga? A- anong meron? Dahil ba sa away natin nung, nung isang araw? Nung isa pang araw? O yung away natin nung friends pa lang tayo? Alin doon? Bata pa kasi tayo, Shirley. Wow. <laughs> sa daming beses natin nag-aaway, parang, parang ang weird na nung relasyon natin eh. We, <laughs> weird. Weird na yung relasyon na, okay? okay. Isa pa, ang busy mo. Ang busy ko. Pwede bang mag-aral muna tayo? Shirley, magseryoso ka. <laughs> ano? Seryoso ako. Huwag kang mag-alala. Seryoso ako sa lagay na to. <sighs> Natatawa ako, pero syempre gusto ko ng tadyakan. Wait lang, ha? <sighs> Shirley... Bakit, Dom? Bakit ka nakikipag-break? Yung, yung totoong dahilan, please, ha? Huwag mo idama yung time, huwag mo idama yung edad natin, huwag mo idama yung ibang bagay, itong puno sa tabi ko, yung askal doon sa kabilang kanto. Huwag kang humanap ng ibang sisihin. Yung sarili mo lang, ha? Tanungin mo yung sarili mo. Bakit? Okay, okay, sige. Hindi na ako sigurado sa'yo. Para kasing hindi na tayo swak eh. May mga bagay kang ginagawa. Actually, maraming bagay kang ginagawa na hindi ko masabayan. Palagi na lang tayo nagkaaway. Ano, masyado ka kasi magaspang eh. Hindi ka nag-iingat sa mga sinasabi mo, bara-bara ka. Kung ano maisip mong gawin, gagawin mo. As in, opposite na tayo. Hindi na tayo nagkakatugma. Hindi na natin magawa magkita sa gitna eh. <laughs> Alam mo, ang funny mo ah. Ang funny mo talaga. Lahat ng mga sinabi mo, yan yung mga sinabi mong dahilan bakit ka na in sa akin. Tapos ngayon, yan din yung parehas na dahilan kung bakit iiwan mo ako. Ang labo mo, ha? Ah. Eh, ano gagawin ko? Gusto mo magsinungaling ako? O bakit? Kasi mas masarap pakinggan. Yun ang mas pabor sa'yo, ganon. Hindi! Mas maganda sana kung mahalin mo na lang ako. Yung mahal mo lang ako, yung walang kahit na, walang pero, yung... Yung mahal mo lang ako. Sige. Yun lang ba gusto mo? <laughs> mahal kita. Ayan. Sinabi ko na yung gusto mong marinig. Pwede na ba tayo mag-break? <laughs> Request mo eh. Ikaw pa. Sana lang. Sana di mo pagsisihan tong ginawa mo. Huwag kang mag-alala. Nagsisiman ako. Pwede panindigan na lang. As ah, simple as that. Two years lamang ang inabot namin ni Shirley, Popoy at Asmin at sama-sama kong lalaki nung time na yon. Kasi sa mga sumunod na araw ay nagmakaawa lang nang nagmakaawa si Shirley. Pero nagmatigas talaga ako. Halos ilang beses pa siyang ah, napahiya ng dahil sa akin. Wala eh. Nagfeeling gwapo ako. Palibhasa, first love namin ang isa't isa. Kaya hirap siyang tanggapin ang breakup na yon. Kaya habang siya ay nagluluksa, ako naman ay nagpakasaya sa buhay single. Kung saan saan ako nagpupupunta kasama ang ah, kung sino-sino. Pero ito ang nakakatawa po, Poeta Min. Paglipas ng ilang linggo, ay tinantanan din ako ni Shirley. At hindi ko sukat akalaing doon biglang magbabago ang ihip ng hangin. Bigla ko siyang hinahanap. Bigla ko siyang namiss. Nasanay kasi ako sa kakulitan niya. Tapos nung wala na, eh parang may kulang. At dahil doon, ako naman ang sabihin na nating naghabol. Niligawan ko siya ulit. Kasi honestly, Popoy at Asmin, marami naman akong nakilalang babae nung nag-break kami. Pero walang katulad niya. Siya na siguro ang pinaka-perfect na girlfriend para sa akin pero hindi ko nakita yon nung umpisa. Ang buong akala ko kasi ay madali lang ako makakahanap ng ipapalit sa kanya. Pero anak ng tokwa, wala akong makitang hihigit pa sa kanya. Pero sa kabila ng efforts ko to win her back, isa lang ang sagot sa akin ni Shirley. Ayoko na sa'yo at magdusa ka. At yun yun nga ang nangyari sa paglipas ng panahon, Popoy at Asmin. Nagdusa ako. Mula college hanggang sa nagkatrabaho na ako ay sunod-sunod na kamalasan sa mapagbirong buhay pag-ibig ang dinanas ko. Dumdum! Tatlong kanin pa daw sa table 5! Yes, Nay! Boss, ang tapsilog. Yes, sir. Pasabuan yung kanin, ha? Sige ba? Teka lang po, ha? Dumdum, table 5! Opo, na, ito na nga po, eh. Ito na po, tatlong kanin. Dom, linisin mo na table 2. Yes, ate. Oh, yeah, yung scrambled egg namin. Ay, oo. Sige, sige. Wait lang, ha? Wait. Ay, ay, ay, ay, ay. Dom, dom, dom, dom, dom! Nay, ano? Pumunta ka sa likod. Yung mga nahugasan ng plato, kutsara, ipasok mo na sa loob. Nay. Ngayon na, dalian mo. Uubos sa tong plato dito, eh. Ay, gaso kasi. Yung itlog, kuya! Boy, tapsi ko, ha? Dom, dom, isa-isa lang. Yung mga plato! Oh, yung mga plato. Roger, ito na, ito na. Sorry, ayaw kita. na to? Diyos ko. Uy, may nag-text. May nag-text, may nag-text, may nag-text. Teka, asan? Asan na? Asan na? Oh, ito. Okay. Si Lilibet? Si Lilip? Si... Si Lilibet? Teka, ano kaya sabi ng may labs ko? Ah, Hi, Dom. Sorry, pero busted ka na. Busted! teka. Ano daw? Teka, teka. Tama ba yung nabasa ko? Hi, Dom. Dom! Hi, Dom. Dom! Busted ka na. Busted? Lato! Ba- Table three! Baka typo error lang to. Teka. <laughs> baka, baka wasted, hindi busted. Pero malayo naman yung B tsaka W sa kipad. Eh. Hoy! Teka, Tama yung plato daw, sabi ni nanay! ba- Wala naman Dominador! akong load eh. Teka, Hoy! sandali! Ito na! Uy, kang dyan! Ayan o! Oh, ayan o! Oh, ikaw magbigpit! O, oh, ayan o! Ay, yung plato! Ba't nagagalit ka? Eh, nag-text si Lilibet eh! Busted daw ako eh! Busted daw eh! Busted! Ah! Ah! Dom-Dom. Sabihin mo nga, bakit? Bakit niya ako iniwan? Ano bang mali sa akin? Hindi naman ako pangit, di ba? Hindi di Pangit. Ano ka ba? <laughs> Hindi ka nga lang hmm. exceptionally beautiful. No! Ay, tama na, tama na, Alice. gabi mo itong umiiyak eh. Pa- hmm. Mapagod ka naman. O, ka na eh. Dum-dum. Mahal ko siya eh. Bakit? Bakit ganon? Eh, ganyan ka naman eh. Ganyan kayo mga babae. Ang hiling niyo magmahal ng maling tao. Gusto niyo kasi badass, misteryoso, yung maraming pautot sa buhay. Samantalang yung malalaki mas deserving na mahalin, yung caring, yung sweet, yung ma-effort, yung sasambahin ka mula ulo hanggang paa. In short, yung mga lalaking katulad ko, yun yung mga naitsipwera. Ano mo, minsan naisip ko nga, ang hirap maging mabait. Eh. Alam mo, walang hiyain kaya kita. Magugustuhan mo rin kaya ako, ha? Tumtum. Uh, uh, sinasabi mo. Ay, wala. Wala yun. Oh my God naman, Dumdum! Are you saying... Nothing! I'm not saying anything. In love ka ba sa akin? Sigurado ko ba gusto mo malaman yung sagot ko? Uh, hindi ko sure. Depende. Kung sagot mo lang yung ibibigay mo, go. Pero kung pero kung pati ikaw may ibabalik na tanong sa akin, wag na lang. Kasi kasi baka hindi ko rin masagot yung tanong mo. Baka hindi mo masagot. O baka hindi ko magugustuhan yung sagot. Hoy, <laughs> Candice! Mga tingnan ng ganyan. <laughs> Uy, tama na, huy! masyado ka na seryoso. Sige na, sige na, go! Ituloy mo na yung pag-iyak mo. Isipin mo na ulit yung impacto mong boyfriend. <laughs> sige na! Sira to eh. Iyak na lang ulit, sige na. Sabay tayo, gusto mo? Iyakan mo siya. Iyakan kita. oh, Dom! Andyan ka na pala. Aba, himala ah! Mag-aalas 5 pala ng hapon ah! Hindi ka ata alas 12 ng umaga umuwi. Mm, walang lakad na eh. Oh, eh si Candice. Di ata nakabuntot sa'yo ngayon ah. Wala siya? Wala na. Oh, nagugutom ka ba? Eh gagawan kita ng merienda. Nay, payakap. O eh, bakit? Anong problema? Nay, huwag kang magkakasakit ha. Huwag ka muna mamamatay. Eh, itong ano batang to. Sinasabi ko lang, ma. Makinig ka muna kasi. Basta dapat healthy ka. Dapat matagal ka pang mabuhay. Kasi, feeling ko na eh, ikaw lang ata ang babaeng mag-aabang sa pag-uwi ko eh. Pag nawala ka, wala na. Asus! Nagdrama pa yung bata. Tama na yan. Eh, magbihis ka na. Igagawan kita ng champurado, ha? Mm, dalian Mm, mo. Hmm, sige po, Nay. Salamat, Nay ah. Pasok na sa kwarto. Candice yung kwarto ko. Nay! Nay, may pang-spray ka ba dyan? Yung matapang! Dumating na naman Ang dapit hapon Popoy at Asmin, sinumpa ba ako ni Shirley? O kinarma lang talaga ako? Pero kahit alin man doon, eh parang napakatagal naman yata ng parusa ko. After Shirley ay wala na akong naging girlfriend pa. Puro sapat na landian lang, o kaya yung MU. Kaso yung mutual understanding ay <laughs> eh, nagiging malabong usapan kapag commitment na ang pinag-uusapan. Palaging may aberya sa sahid ng babae. Tatlo lang yan eh. Either nafe-friendzone ako o nababasted. O di naman kaya, sa bandang huli, eh ako naman ang hindi okay dun sa babae. Mga 70% siguro ng mga babaeng nakikilala ko eh nauuwi sa rejection. Yung 30% naman, eh okay naman kaso ako naman ang medyo may hindi nagustuhan. Sa sobrang dalas ng ganong klasing sitwasyon, eh parang nasanay na ako. Parang manina lang sa akin ang rejection. Actually, parang na-enjoy ko na nga siya. At kahit palagi akong olats, ay eh, hindi ako natatakot mag-move on at humanap ulit ng iba. Hindi ako nadadala. Hindi ako natatakot ma-in love at masaktan kasi competitive ako. I love challenges. At siguro, factor na rin na gusto kong patunayan na hindi ako isinumpa ni Shirley. Makakahanap at makakahanap din ako ng lehitimong girlfriend bu- bukod sa kanya. Pero buti na lang talaga po po Tasmin sa kabila ng uh, kabila ang mga heartache. Eh nandyan ang mga kaibigan kong sina Aris at Christine para damayan ako. Ang kaso, sa kanilang pagdamay sa akin, eh doon mabubuo ang isa, isa na namang uh, hmm, alanganing magandang pagkakataon na alanganing problema na rin. Mm-hmm. Pinuntahan pa ako eh. Pa oh, brother, sipag ah. Tapos na shift ko, Hindi ka pa rin umuwi. Dom, Dom! Oo nga no. Uti ka na naman? Eh, daming trabaho eh. Madami trabaho? Eh bakit movie ang nasa PC mo? Ah, hindi. Tinignan ko lang yung quality. Sus! Ah, Dom-Dom, yung hmm. totoo. May nangyari na naman ba? Ha? Sabi ko, kung may nangyari na naman bang hindi maganda, Ha? Wala. Bakit? Eh, ang sipag mo sa trabaho eh. Ilang araw na yan. Dahil kay Candice ba yan? Hindi, sirano ka ba? Candice is so 10 years ago. Eh, sino na namang pinoproblema mo? Teka, teka! Sino nga ulit yun? Si Marsha? Maria. Maraya. Ah, Maraya. Oo, oh, si Maraya Carey. Kumusta na yan? Wala. Wala? Kaya akala ko ba nagkakamabutihan na kayo nun? Oo nga. Yung isang linggo, parang kinikiliti yung singit mo eh. Tapos ngayon, tuod ka na naman. Ano, na-friendzone ka ba? Hindi. Gusto na nga niya ako eh. Eh, yari. Wala. Hindi kayo okay? Kanong pasok na sok yung ugali nyo? Hindi, okay naman. Swak naman, oo. Pero parang ayoko eh. Wala siya. Ay, nga pala. Teka, di ba may Queenie pa? Yung hmm. sa Tinder. Kachat mo rin yan, di ba? Asa na yun? <laughs> di ba? Wala. Basta na yun doon sa naniligaw sa kanya. Ay. <laughs> Grabe pare ha. Ah. Ano na, nagtataka na ako sa'yo. Sa dami na nakikilala mo, nakakalandian mo ni isa walang nagtagumpay. Dude, mas marami ka pang na-date kesa sa akin. E di hamak naman mas gwapo ako sa'yo. Ay, wow. Alam mo, bangasan kaya kita. Ano? <laughs> Go, be! Ano ba? Joke lang. Pero you get what I mean, diba? Diba, Christine? Actually, Dom Dom, correct si Aris. Ano ba kasing problema? Bakit ba hindi ka makahanap ng tamang tao? Hindi ko rin alam, Christine. eh. Hindi ko rin alam kung bakit. So, sa mabuti pa, tara na. Christine, early out tayo. Punta tayo sa tambayan natin. Kailangan natin ng sampung bucket ng beer. Ay, true. Isang bucket sa bawat bucket. Ano, game? Let's go! <laughs> eh, teka guys. Teka, teka, teka. Mm, ah. Nasusuka ako. Ah. Pero hindi ko alam kung nasusuka ako sa alak o nasusuka ako sa mukha nito. <laughs> Sige lang, Brad. Isuka mo lang yan. Hmm. Baka sakaling masuka mo rin yung ugali mong mabantot. <laughs> Mabantot ka pala eh. <laughs> Brad, di bali na lang. I love myself. Teka, teka guys. Anong date ngayon? 10, di ba? Hmm. Teka, ano sabi yung cellphone ko? Ay, 13 ngayon. 13? 13! Ah, kaya palang pait ni Ah. ngayon. Valentine's pala bukas. <laughs> Yes, sir. Actually, in 9 minutes mga brother at mga sister. Ano? Kaya magsikapit na po tayo sa ating upuan. Hmm. Bababa na naman po si Cupido. Ang mga tanga Cupido yan. Sila kaya eh, yung panahin natin, no? Ayos! Mabuhay po mga anak ng Diyos bukas! Ang mga pinagpalang magkajowa! Cheers, guys! Para sa success ng mga love life ng ibang tao. Cheers! Happy Valentine's Day! Happy Valentine's Day! Happy Valentine's! Hayop kayo! Uy, Eris, ano yung taxi mo? Umahi ka na, baka umalis na yun. Bye guys, see you tomorrow. Ay, di pala, see you later. Yo, Idom. Kung magmamaneho na lasing ha. Idom ko. Bye baby. Love you. Okay, Christine. Bye-bye. Bye! Ano mo, baliw talaga to si Aris. Makasakay na sa kotse. Dom-dom! Valentine's na dom-dom! Shuy! Manahimik ka dyan. Matulog ka na. <laughs> Masasaya na naman yung mga buwisit na magjojowa. <laughs> Masaya na naman siya. <laughs> Sino? Ex mo? Oo. Hoy, huwag ka na umiyak. Tagal na yun, di ba? Oo. Wala lang, masarap lang umiyak. Lasing eh. Tama na. Alam mo, Christine, maganda ka naman eh. Hindi, ah, maganda ka. Oo naman, madilim eh. Hindi, sira ka. Kahit sa liwanag, maganda ka naman. Ngayon mo lang na-realize? Hindi naman. Baka dahil lasing ka. Hindi, ano ka ba? Totoo nga. Maganda ka. Mabait. Parang hindi naman mahirap mahalin kay. Eh. <laughs> Alam mo, ikaw na nag-iisip niyan. Pero thank you ah. At least kahit lasing ka, naging amazing ako sa pananaw mo. Mas okay na yan kaysa sa wali talaga. <laughs> Pero ikaw din naman dumi. Mm. Hindi ka rin naman mahirap mahalin. Mm. Mabait ka. Mm. Sweet ka. Caring, talented. Ah, Lahat na. Thank you, thank you. Ikaw lang din naman nakaisip ng ganyan sa akin eh. <laughs> Swerte pa tayo, no? Nakikita natin yung worth ng isa't isa. Yung ibang tao, hindi. Lalo na yung taong gusto natin. Ay. Christine, Hmm, naisip ko lang. ano? Bakit nga ba... Bakit nga ba natin iniisip yung ibang tao? Bakit hindi natin isipin yung tao na nakaka-appreciate sa atin. Tayo lang dalawa yung dumi. Oo Exactly. Anong ibig mong sabihin? Dum, anong ginagawa mo? Wala. Nagtatry lang. Nagtatry lang maging masaya. Ulit. Magkaibigan Popoy at Asmin, maraming salamat sa <laughs> nakamamatay na kombinasyon ng maaliwalas na gabi, malamig na simoy ng hangin at tama ng alak. Samahan mo pa ng maliit pero komportabling espasyo ng kotse ko. Dahil sa mga yon ay nagawa kong halikan ang kaibigan ko. Alanganing magandang pagkakataon na nangyaring uh, yun kasi syempre Heto na naman. Another chance with love ulit. Alanganing problema kasi kaibigan ko si Christine. Hindi ko alam kung tama bang sunggaban ko ang pagkakataong ito para subukan kung may uh, spark kaming dalawa. Madali kasi ako main love, Popoy at Asmin. Hindi mahirap sa akin ang magmahal. At isa pa, hindi rin mahirap mahalin si Christine. Sa totoo lang, matagal ko na siyang napapansin as potential girl, uh, girlfriend. Pero syempre, hindi ako dumadamove sa kanya kasi nga, tropa kami. Para siyang si Shirley dati. Mas babae lang kumilos ng konti. At nakikita kong may bright future kami, Popoy at Asmin. Bagay naman ata kami physically. Isa pa, parehas kaming mga sawi sa pag-ibig. Medyo matagal na rin nung huli siyang nagkaroon ng boyfriend. Iniwan siya nung last boyfriend niya para mang ibang bansa. Mas mahalaga daw ang pera <laughs> kesa sa kanya. At dahil sa mga pinagdaanan namin, siguro nga ay good match o oh, good match kami. Ika nga, birds of the same feather flock together. Magkakasundo kami dahil naintindihan namin ang isa't isa napakaraming tumakbo o tumatakbo sa isip ko Popoy at Asmin. Pero dahil adik ako sa pag-ibig at hayok akong magka-girlfriend, ay napagdesisyonan kong ituloy ang kung anumang nasimulan namin ni Christine noong 5.15 a.m. ng February 14. Oo, madalas akong hari ng sablay. Pero hari din ako ng pag-ibig I have so much love to give. Kulang na lang ang tamang babae para mag-receive. Hashtag Dear MOR Balimbing. Hello! Ito ka na nga, Diyos ko Lord, nakakaloka. You know, I think this so- story is Really, for me, Echos eh, Sauce. <laughs> Hindi ko, humanda ang writer nito later, alligator, ha? Huh? Grabe, bakit sa tingin mo ba merong uh, nagsumpa rin sa love life mo? may <laughs> sumumpa? Feeling ko nausog hindi ako nalawayan. hindi nalawayan ako pero yung laway panis. <laughs> panis na laway. Hindi lang, wala lang. Parang there are just some similarities in my past mm. life, mm. you know. In your past life? Yeah, because So I'm this a, is your second yeah, life already? this is my reincarnation actually. I was a cockroach before. Charot <laughs> <laughs> Charot Bago ka naging dinosaur. I, I was really a pterodactyl <laughs> before. Mm. Charing lang. <laughs> Hindi, may mga bagay lang talaga na nakarelate din ang puso ni baby girl dito sa mga eksenang ito, no? Isa-isahin lang natin yung mga ano, yung mga pangyayari po po. Noong una, di ba, ang jowa niya si ano? Shirley. Shirley. Mm-hmm. Ayan, na binrake niya dahil daw hindi na niya masakyan yung gusto ni Shirley. Alam niyo mga kapamilya, ang masasabi, lalo na sa mga nakikipag-break dyan, ano, hindi naman namin pinipigilan makipag-break kayo sa mga jowa nyo. You have the right to leave someone. Karapatan nyo yan. ba diba? Naiwan yung isang tao. But at least, ba diba, tell them the cause kung bakit kayo nakikipag-break sa kanila. Kasi alam nyo ba, wala nang, wala nang masasakit pa. ba diba? Saan? Wala nang masasakit pa than knowing that you're not worth an explanation. Mm-hmm. 'Di ba? You have the right to leave someone. But at least tell them why you are leaving them because nothing is more painful uh, than knowing that you are not worth an explanation. At kung magbibigay kayo ng explanation, wag naman yung pangtanga, wag yung pangbobo. 'Di ba? Tama nga 'yung sinabi ni Shirley. Huwag mo ano, gagawa ka na ng explanation. Huwag mo nang sisihin 'yung aso sa kabilang village. Diba Wag mo nang sisihin At saka, 'yung hindi, kung ano man. Ang tanga nung explanation Popoy eh. Hmm. Sinasabi mo na kaya mo na ako gustong i-break kasi hindi mo na masakyan 'yung mga trip ko. When in the first place, sinabi mo sa akin no, na kaya mo ko na yung minahal dahil sa mga trip ko. Ano 'yon? Gaguhan, 'di ba? Nakakaloka. <laughs> Sawa. Diba, diretsuhin mo na lang kung nagsasawa ka, nagsasawa ka, period. Uh-huh. Diba, there's no easy way to break somebody's Nabo- heart. Just be ah, honest. Uh, nabi- plain honest. Nabobore na ako. Nabobore na ako sa relationship na to. Ganon. Correct. O, parang hindi ko na nakikita na o magpa-prosper pa to sa mga susunod na panahon. Wala nang maraming na kuda-kuda, wala, na. wala nang maraming litanya, wala nang maraming ano, liturgy and everything. Masakit, pero diba? eh, yun ang nararamdaman mo. Correct. at li- or mo, at least, kung magsisinungaling ka, gawin mo na lang na isang pagsisinungaling na believable at hindi pantaserye. Hmm na Correct. kwento ng... Hindi cartoons. Oo, uh, wag naman cartoons. Correct. Pero na, alam niyo nga, ako hindi. Hmm. I, I only have one rule in breaking up someone. Mm-hmm. 'Di ba? be straightforward and honest. Yun uh-huh. lang. Straightforward and honest. Ba- kahit gano yan kasakit. Mm-hmm. Diba? Kasi alam mo, Popoy, uh, mas masakit yung bibigyan ka ng, ng dahilan na natatanungin mo pa yung sarili mo, talaga ba? Ganito ba talaga mm-hmm. ako? Ganyan. Kung baga magbigay ka naman ng konting ititira doon sa ibibreak mo. Pe- pero para sa akin kasi, uh, hindi na ano eh, hindi na importante kung... Uh, kung totoo at Hindi, uh, no, gaano ka straight for me ha kasi meron na mga ah, iba Hasmin na uh, wala masakit naman yan eh either or kahit ma- straightforward o kahit nagpaligoy-ligoy pa masakit ang makipag-break masakit sa masakit yan. Kaya totoo, okay, hindi yung uh, rason. Pero kung magsisinungaling ka nga, wag naman yung pagsisinungaling ah, na parang joke time. Sa akin, wag naman napakababaw. Sa akin hindi. You owe that to your partner, Popoy. Once minahal mo yung partner, ikaw din, ikaw, mm. ikaw man lang. Gusto mo, pag binray ka ng tao, yung kasinungalingan niya sabihin niya? Gusto mo ba nagmo-move on ka? Sabihin sa yung tao, mm. break na tayo kasi ano eh, kasi uh, nakakasawa yung ugali mo eh kasi masyado kang ano eh, nagger eh. Oh. And then ikaw so, okay mag- na sa magsinungaling mag- ka na lang sa akin. Kaya kaya nga nagsinungaling ka, hindi naman talaga siya nagger. Yun lang Sakit. talaga naisip mo, nagger ka. Sakit so ikaw, eh. Mm. ako, mm. iisipin ko, hala nagger ako. Mm hindi naman ako siguro nagger. Kaya, so, magmo-move on ako, trying to uh, trying to change myself na hindi mm-hmm. naman talaga ako ganun. Ikaw ba gusto mong ganun ka? Okay lang yun. So, Bin- binibreak no, mo na rin ako eh. Whatever your reason may be. Eh, tapos na, tinatapos mo na eh. Tinatapos mo na, pero yun nga, eh, mm. you are breaking my heart, but be honest na lang. 'Di ba? Kumbaga yun na lang yung pakonsuelo ko. Ibi-break, eh, dudurugin mo na nga yung puso ko. Magsisinungaling ka pa sa akin. Sabihin mo na lang it's yung totoo. It's just going to hurt one way or the other. Oh, ayun nga eh. Hmm. It, it's going to Mas, be oh, ta- it's going yan. to be painful hmm. pero yun nga, kumbaga yung, yung consolation okay na lang na mabibigay mo, maging honest ka na lang. Mananakit ka na lang, magbibigay ka pa ng consolation. Basta makipag-break ka na lang, yun yun. kundi di ka Ay, na masaya, hindi. Kaya, maram, ka. kaya, kaya maraming uh, kinakarmang lalaki. Katulad ngayon, ano, <laughs> oh, katulad ni Domdom, kinarma siya, mm. di ba? Wala nang sumeryoso sa kanya mm. after. Oh. So ngayon, Domdom, nagbabaka sakali ka ngayon dito sa, kay ate mong girl, dito sa friendship mo. uh, si Christine. Oh, may kumikemik kang ano, ngayon, mga, baka alanganin, ganyan-ganyan. Mm kasi ik- alam ikaw mo ba, sarili mo. noong mga panahon na ikaw ay ah, napapainom, di ba umi- numunom-nom ka rin na Dat- dati? Oo. Alam mo, totoo yan. Mm-mm. Iyan ang nap- number one remedy pagdating sa mga broken Ikaw heart. ba ay Inom. Ah, minsan na rin ah, ah, nakaranas ng ganitong eksena kung saan napaha, napahalik ka, Oo. ganyan, inakala mong totoo ang something na yun. Oo, yung pala oo. talaga na-realize mo nung naligo ka na, na wala ang tama ng Wala. alak, Oo, oo, nakabawi ng tulog, hindi, hindi may, talaga. <laughs> may mga ganyang, may mga... Oy, w- sa, sigurado mga, kang mga. Kung isang beses lang nangyari, hindi mga like yun. Three ha? Ah. rhymes. <laughs> Charos. <laughs> Alam mo naging sweet lang at least, de, kahit ganito, hindi naman nag-kiss. Alam niyo mga kapamilya, mm. kapag broken-hearted ka, ang number one talagang tatakbuhan mo, aside from sa mga kaibigan, mm-hmm. talagang inom. Uh-huh. Na-experience ko yan na gin bulag, tinutungga ko habang nanonood ako ng cartoons. Okay. Diba? Oo. Ah... Uh, aside from that, yan nga, yung walwalan portion, mm-hmm. di ba, kasama mo yung mga barkada mo, ang tendency dyan, syempre may mga kasama kang ibang mga tao. Yan ang gusto mo eh, you would love to meet other people. Para eh. ma-divert ka. Correct, na. para mm. ma-divert. Para maiba naman yung kwento. Correct, Hindi correct. na lang yung lagi mong iniisip, Tama. yung tungkol sa'yo. At least, uh, dahil nakakapagod na, alam mo na kung ano yung nangyari. Correct. At babalik-balik yun sa isip mo habang nag-iisa ka. Correct. Pero kapag ka nga meron ka mga May bagong mga ibang kakilala, tao, bagong kakilala. Andito na naman, Kaya, anong pangalan correct. mo? Taga saan ka? Correct. Hmm. At sabay sa partneran mo pa ng inom, Oo. hindi mo talaga maiiwasan, 'di ba? Kasi y- y- kumbaga very vulnerable ka. Eh. Kumbaga marupok ka no mga panahong yun dahil mahinang mahina ka nga. So, ano ang sagot mo? Natry ko na nga yun, ngunit natapwat, ah. subalit, matino naman ang pag-iisip ko para to, to draw the line between flirting and being serious with mm-hmm. someone. Mm. Siyempre, don't expect to fall in the, to fall in love right away na pero, masakit pero, ang nararamdaman mo dahil sa ex mo, di ba? Pero, pero ang uh, pero sinasabi helps. ko rito, para bang uh, kinilig ka doon sa oh. nakahalikan mo, nakayakapan oh. mo nung, Dala, ah, isipin ko lang nung naka, ano kang yun, eh. nung nakainom ka, oh, ganyan. Oh, oh, oh. Kinilig ka? Ah, hindi. Ano? I'm sure how. Charot. Hindi, wala lang. Hindi ka nag-isip na, ay baka may future kami nito kasi nagkayakapan kami, kasi oh. naghalikan kami. Alam mo, to be honest. Sa, sa inyo mga hindi. babae, ano bang dating niyan? Kapag ang dating niyan, kayo, hindi kasi ang, kakainom ha? Correct. Hindi, ang dating niyan ay, tama nga yung sinabi nito ni, ni Dom Dom. Mm. Kumbaga, um, ay, ito potential to. Una muna, hindi mo poten- hindi mo naman masabi, ay, potential na maging jowa to. Hindi ganon. Mm. Ay, potential tong pwedeng maging rebound. Pro- potential to na pwedeng aliwin ako. Ganyan. Uh-huh. Ay, potential to na pwedeng pag-aliwan ko. Yun. Mm. Pero hindi mo, hindi mo agad maisip na ay, potential to na seryosohin ko maging jowa ko kapalit ni ganyan. Landi muna. Sayang rin naman kasi. Oo. Total, nandun na lang rin naman, friend mo na. Correct. At saka hindi, sayang, may, may potential to para makalimutan ko si Kevin. Mm, okay. May potential to para aliwin ako, para, kumbaga, pag-divertan ko ng yes. sakit na nararamdaman Lalo na ko. kung malalaman mo na meron kayong parehas na pinagdaraanan. Correct. And there's nothing wrong with that. Sa mm. totoo lang, Popoy, sabi ko nga, ako, I will be honest and frank, ano. Isa sa mga pinapayo ko talaga sa mga kaibigan ko kapag broken-hearted, Lumandi kayo. Makipagkilala kayo Makipagkilala sa, sa iba. Iba naman kasi yung lumandi. Ay, hindi. Iba kasi yung pagkakaintindi ng iba sa paglalandi. Ay, ako, uh, ah, wala. Ano hindi, hindi ko sinasabi sabihin, makipag one night stand yun, eh, whatsoever, yun nga, eh, ha? Ganun nga kasi ang pagkakaintindi ng iba. Hindi, ang sinasabi hindi natin dito, you uh, get to know uh, other people. Mm-mm. Ay, di ako sinasabi ko, lumandi kayo. Ibig ko sabihin, sige, kumarir career kayo Mm-mm. dyan, chumika alam kayo dyan. Alam mo yung pakyut na nakikipag-text, Ganyan. pakyut na nakikipag-date. Kumbaga, maaliw lang kayo, mawal, mm madistract, yun, that's the word, madistract, madistract. lang kayo. Mm-hmm. Diba? Kasi eventually, pag kayo ay nawili dyan, mga kapamilya, pag kayo ay nakasanayan nyo na yan, dyan naman uusbong yan eh. Kapag makikita mong, ay, may posibilidad, pwede itong lalaking to, uh-huh. pwede itong babaeng to, that's the time na unti-unti marirealize mo, ay, hindi ko na naiisip si ex. Oo. Ay, hindi na ako umiiyak dahil kay X. Hmm. Ay, Ikaw subukan mo na yan, Asmin? Oh, subok na subok na hmm. subok. Effective Dalawang kay beses Yasmin. na. Effect, sa akin, effective yon Ang ha. dami naman, subok na subok na subok. Oh, Tatlong bakit? beses mo sinubukan, Oh, pa- dalawang beses Hello. lang. Dapat subok na subok lang. Ngayon, subok, ngayon, susubukan ko ulit. Ah, Eto! pangatlo. Papangatlo pa lang pala. <laughs> Sorry, Yasmin. Susubukan pa lang. Kaya pala, subok, na subok na subok. Okay, Correct. nakadalawa na, may isa ngayon. Correct. Pero hindi, babaguhin ko yung ngayon. <laughs> babaguhin ko yung ngayon. Ibang style Ibang naman. Ibang style. Iniisip ko pa kung anong style. Kasama nyo nga po kami, DJ P, DJ Popoy. That's my Popoy. At ako naman, si Baby Girl Hasmin. Manatili kayo nakatutok dito lang sa MOR. 101.9. My only radio for, for life. life. Dear MOR. Popoy at Hasmin, Friday morning naganap ang magical kiss namin ni Christine at hindi niya na nagawang makapasok pa that day. Hindi rin siya nagparamdam ng buong weekend. Hindi niya sinasagot ang mga tawag at ng mga text messages ko. Monday na ulit ang sunod naming pagkikita. Ramdam ko na malaki ang naging epekto sa kanya ng nangyaring ah, quote-unquote insidente sa pagitan naming dalawa. At ako naman tong si Baliw, ginanahang tuksuhin o asarin siya at gaya nga ng sabi ko, Popoy at Asmin, mabilis akong main love. At pag ako ay na-in love, ibinubuhos ko kaagad ang isang daang porsyento ng lakas ko. Makuha ko lang ang babaeng tinatarget ko. Lalong-lalo na pag alam kong ayaw sa akin ng babae, lumalabas ang pagiging competitive ko. Na-excite akong malaman kung ano ang magiging ending ng labanan. Mananalo ba ako o hindi? rejection kaya ulit o baka naman this time, eh acceptance na. Good morning guys! What a great morning! <laughs> Seryoso ka, Dumdo? Why? Yes? Ang ganda ng sikat ng araw, oh. Tanga, makulim din. Talaga ba? Oh, I'm so sorry. Parang ang liwanag kasi ng mundo ko ngayon, eh. Duh. Um, si Christine. Andyan lang yun. Ayun, oh. Lalakad na papunta dito. Ah, saan? Ay, ayun. Ah, Christine! Ah, este, Christine! Oy, Christine! Oh, tama! Christina! Good morning! Oh, Domdom! Hmm. Ay, kumusta? What's up? What's up? What's up? What's up? <laughs> Wala naman. Kamusta yung weekend ba? Weekend ko? Hmm. Okay naman. Okay, okay naman. Eh yung araw bago ang weekend po. Ha? Huh? Yung Friday mo. Hoy, Domdom, kasama tayo ng Friday. Ay, hindi. Thursday pala yan. Halika nga muna, Dom. Halika dito, sandali, eh, sandali. Halika dito. Oo. Sandali lang ito. Ah, ano? Tuminador naman eh. Nangaasar ka ba? Eh, bakit? Gets ko naman eh. Lasing tayo nun. Emosyonal. Hindi natin sinasadyang... Um, ano? Hindi natin sinasadyang... Yes, yes. Ano yun, ha? Hindi natin sinasadyang ano, ha? Alam mo na yun. Eh, hindi ko nga. Nakalimutan ko nga. Eh. Ano nga ulit yung nangyari? Dong-dong! Hindi, sabi mo muna ba't hindi mo masabi? Nahihiya ka, no? Hindi ah. Eh, ah, nasya-shy-shy. Hindi nga. Ah, ba't di mo masabi? Oo na. Sige na, sige na. Hindi natin sinasadyang maghalikan. Ayan, okay na? Hindi natin sinasadyang mga nangyari. Kaya please, please lang. Kalimutan na natin, okay? Baka makalata yung mga tao sa office. Lalo na si Aris. Aalas kahin tayo nun. Kaya please lang, tama na. Kalimutan na natin ang lahat. Hmm? Ayoko nga. Dom! Wala namang nagsasabi na di natin sinasadya yung nangyari. Ikaw siguro, oo. Pero ako hindi. Dom naman eh! Huwag ka naman ganyan! <laughs> Huwag akong ano! Ewan ko sa'yo! Bahala ka na sa buhay mo, basta ako magtatrabaho. Goodbye! Stop, stop, stop, stop. Wait, wait, wait lang. Kunin mo to. Ano yan? Ito, chocolate? Mm. Chocolate kisses. Adik ka, no? Adik sa'yo. Ha! <laughs> Popoy at Asnin sa paglipas ng ilang linggong suyuan. I am very proud to tell you. Napasagot ko si Christine. Yes, sa wakas, nagkaroon na rin ako ng totoong girlfriend. At sa wakas, ay meron na akong matatawag na success story na bunga ng sipag at ng pagtit- Sobrang saya ko that time at masasabi kong nabasag na ang sumpa ni Shirley. Ibang klase talaga ang feeling po po Yasmin kapag ka may napa-oo ka. Naging okay naman kami. Medyo awkward nung umpisa kasi nga from uh, friends to magkaibigan. May mga adjustments kaming uh, ginawa. Lalo na si Aris. Kasi hindi pa rin makapaniwala na nagka-developan ang dalawa niyang kaibigan <laughs> nang wala siyang kamalay-malay. Pero naging normal naman ang lahat sa paglipas ng uh, mga linggo. Eh ang kaso po po Yasmin, sa paglipas din ng ilang linggo, eh unti-unting lumabas ang isang malaking problema. Dom, Dom! Oh, Diyos ko. Good morning. Good morning. Hmm? Sabay lang pala tayo makakarating dito sa office eh. Ba't di mo ako dinaanan sa bahay? Ah, hindi kasi, ano, expected ko kasi sobrang traffic sa EDSA. Eh. Kaya imbis na tayong dalawa yung malate, ako na lang. Eh, ayun, medyo maluwag pala. Mm, okay, tara pasok na tayo sa loob. Mm-hmm. Sige, tara. Nga pala may dalawa. Hmm? Jaran! Lunch! Para di na tayo gumastos bilang petsa de peligro na tayo, di ba? <laughs> okay ah. Galing. Thank you. Uy, Mm. wala mo nung bang hawak ng kamay dyan? Kahit sakit? Oh, hmm, sorry, sorry. Okay ka lang? Oh. Mm, wait. Okay. Ay, grabe! Unbelievable! Grabe! Grabe talaga! Kahit higit isang buwan na, parang hindi ko pa rin matanggap. I mean, tanggap ko na. Pero, parang amazing lang. Parang pag nakikita ko kayo, parang araw-araw may milagro. Alam niyo yun? Ganun. <laughs> ha ha ha. Aris naman eh. Masanay ka na. Kasi naniniwala akong maraming oh, taon mo pang makikita to. Baka, baka forever na. Char! <laughs> Hoy, Dumdum! Oh. Nag-joke yung girlfriend mo. Oh, sorry. Ano, ano ulit yun? Okay ka lang? oh, sorry, may iniisip lang ang trabaho. Okay lang, sige na, pasok na tayo para maayos mo na yung problema mo. Mm, okay. Sorry ulit, ha? Ah. Tara. Tom. Tom, Tom. Mm. Sunod ka sa akin. Rooftop. Yossi, ngayon na. ano nga? Ano, ano nga? Dom, Dom. Huwag ka na magmaang-maangan. Diretsoy mo na ako. Kilala kita. May problema kayo ni Christine. O baka may problema ka kay Christine. Um, Dali na, bilisan natin kasi baka dumating na si boss. Um, wala naman problema kay Christine. Okay siya. Ibang klase siyang babae. Iba siya sa lahat na nakilala ko. Malamang kasi yung iba nakilala mo lang, Hindi mo naging girlfriend ka nga. Mga hayop ka, alam mo yun? Joke lang. Sige, go. Tuloy mo. Um, uh, Pare kasi ano eh, parang ano eh. Hmm. Parang hindi ito yung ina-expect kong relationship namin. Ba't di ba masaya? Di masaya. Pero hindi ko kasi... Taka, paano ba? Ang hirap explain eh. Brad, hindi mahirap i-explain. Hindi mo lang masabi yung totoo. Alam mo kung anong problema pero hindi mo masabi ng diretso. May hula na ako anong problema mo. Di mahal? Ah... Uh ay iba din. Nung nagliligawan pa lang kayo, 100% full performance. Tapos ngayon, parang upos ng sigarilyo ka na lang. Yan tayo eh. Brad, ayusin mo naman. In love sa'yo yung tao. Huwag mo naman sanang patagalin. Yun lang? Yung nasasabihin mo? Hindi mo ba ako papayuhan ng iba? Di na. Si Brad, ewan ko lang kung aware ka. Pero the moment na ma-inlove sa'yo ang isang babae, doon na nag-uumpisa problema mo. Balimbing. Ganyan daw ako, sabi ni Aris, Popoy at Asmin. Sabi ko daw, ang mabilis ma-in love, pero mabilis din ma-fall out of love. O sakit ko raw, ang mabilis na ma-in love, pero mabilis din ma-fall out of love. Ako daw yung tipo ng lalaking mahilig sa challenge, pero kapag nakuha ko na, eh inaayawan ko na. Mahilig raw ako magmahal ng taong hindi ako mahal. Pero baka daw kaya ako in love sa kanila eh dahil hindi ko sila magagawang makuha. Naalala nyo ba yung sinabi ko sa inyo kanina, Popoy at Asmin, na 70% ng mga babaeng minahal ko ay nireject ako? Ibig sabihin, may 30% pa. At sila naman yung mga babaeng nireject ko. Bakit? Simple lang dahil nagustuhan na rin nila ako. Iba rin ako, no, Popoy at Asmin? Ang lakas-lakas kong magmukhang mag, uh, kawawa pero sa totoo lang, kahit ako rin ay nakakasakit ng ibang tao. But please don't get me wrong. Hindi ko sinasadyang makasakit ng ibang tao. For some reason lang talaga, automatic na nawawala ang feelings ko para sa isang tao kapag alam kong nagugustuhan na niya ako parang nawawalan na lang ako ng gana. Naadik na yata ako sa rejection. Kaya parang iba ang nagiging uh, dating sa akin na malaman pag mahal na rin ako ng taong mahal ko. Alam ko ang weird, Popoy at Asmin, ang hirap intindihin. Kahit ako rin eh, hindi ko maintindihan ang sarili ko. At ang malas pa nito, nadadamay pati ang mga tao sa paligid ko. Lalo na yung mga taong hindi naman deserve ang masaktan. Hey! What's up? Bakit mo pinakyat dito sa rooftop? Christine, may kailangan tayong pag-usapan. Mukha nga. So, ano? Ano meron? Dongdong, uumpisahan mo ba o ako na? Kasi medyo ano eh, medyo obvious naman kung anong nangyayari dito. So habang mahaba-haba pa ang pasensya ko, umpisahan mo na magsalita ha? Dalian mo. Christine, hindi ko na sigurado kung kung mahal pa kita. <laughs> Hin hindi mo sigurado kung mahal mo pa ako? O baka naman hindi mo sigurado kung minahal mo nga ba ako? Alam mo, honestly, Domdom, alam ko na eh. Alam ko nang may tendency kang maging ganyan. Anong maging ganyan? Pero, hindi ko naman sukat akalain mangyayari nga akin. Sa atin. Teka, anong ibig mo sabihin maging ganyan ako? Ano yung ganyan? Ganyan. Mabilis kang ma-inlove. Pero mabilis ka ding ma-fall out of love. Hindi totoo yan. Or better yet. Or better yet, ha? Ang galing mo magmahal. Ang galing mong magmahal ng mga taong alam mong hindi mapapa sa'yo si Candice, si Lilibeth, si Queenie. Lahat yun iniyakan mo. Sila yung minahal mo ng todo kasi sila yung hindi mo makuha. Masukista ka eh. You're so in love with the things you can't have. Pero si Mariah, si Clarice, ako, kami, wala. Wala na. All because we were kind enough to love you back. Okay. Ayoko na marami hetche-boreche. Break na tayo? Okay, go! Break na tayo. Pero etong tanong ko sa'yo, Dom. Bakit? Bakit ka ganyan? Bakit walang babaeng makapantay sa gusto mo? Sa standards mo? Bakit? Bakit nga ba? Alam ko na. Alam ko na. Nasaan na ba yung cellphone ko? Shirley? Ititigil ko na to. Masyado na matagal. Masyado na matagal. Mahal kita. Mahal pa rin kita. Pero, pero promise. Hanggang ngayong gabi na lang. Oh, ka. Popoy at Asmin, ayan na. Inilabas ko na ang totoo. Inilabas ko na ang huling baraha ko. Isa akong mapagpanggap na tao. Kunyari, kawawa. Kunyari, walang nagmamahal. Pero ang totoo, ako mismo ang problema. Ang totoo, may mga taong gusto ring magmahal sa akin. Marami rin ang willing na ipagkaloob ang hinahanap ko, pero hindi ko magawang tanggapin ang ibinibigay nila dahil lang sa isang babae. At iyon ay walang iba kundi ang Bruce kong si Shirley. Sa kanya ko siguro nakuha ang pagiging balimbing ko sa babae. Nagmahal ako ng taong hindi ko makuha dahil nakikita ko sa kanila si Shirley. Hindi ko rin kasi makuha ulit si Shirley. At kapag nahuhulog na sa akin ang babae ay bigla akong bumibitaw, bigla akong umaayaw kasi marirealize kong malayo ang ugali at personalidad nila kay Shirley. Si Shirley, Shirley, Shirley. Lahat ng ginagawa ko dahil at para kay Shirley. Gusto kong patunayan na may hihigit sa kanya. Pero at the same time, gusto kong humanap ng katulad niya. Honestly, Popeye at Asmin, hanggang sa puntong ito ay hindi ko sigurado kung mahal ko pa rin ba talaga si Shirley o baka naman mahal ko na lang ang alaala niya. Ang gulo ko no, hindi normal ang takbo ng isip ko. Pero huwag kayo mag-alala. Aware ako. Pasensya na sa mga naawa sa akin nung umpisa. Siguro ngayon ay asar naman kayo sa akin. Pero Popoy at Asmin, ipinangako ko sa sarili ko na huli na si Christine. Huli na siyang babaeng sasaktan ko. Hindi pala masarap sa pakiramdam na saktan mo ang kaibigan mo. Sa ngayon, aayusin ko na muna ang sarili ko. Tatanggalin ko na muna ang lahat ng issues ko sa buhay. Insecurities, ego, expectations, lahat. Susubukan ko munang maging mature na tao. At uumpisahan ko ang pagbabagong ito sa pamamagitan ng pagbura sa lahat-lahat ng alaala ng unang nakasakit at patuloy na nakakasakit sa akin. Ang babaeng eh, nagumpisa o naging umpisa at dulo ng kwento ko. Hanggang dito na lamang ang babahagi ko, Popoy at Asmin. Maraming salamat sa oras na inilaan ninyo. God bless sa buong team ng Dear MOR lubos na gumagalang DOM. Hashtag Dear MOR, Balimbing. Napakagulo. Napakagulo nitong uh, storya ni uh, Dom Dom. Ah, pero uh, sa nakikita Madam ko talaga Daming. dito, sa nakikita ko dito talaga kay Dom Dom, oh. alam mo, ayusin mo muna yung sarili mo. Ah, uh, tsaka ito lang yan, pare ha. At para sa lahat ng mga lalaki at mga babaeng mga hirap maka-move on, no two people are alike. Hindi mo pwedeng hanapin si Hasmin sa katauhan halimbawa ni Jai Ho. Ayan. Kaya kung sakaling nag-fail ang uh, relationship mo with uh, ah, Hasmin o dito nga kay Shirley, wag mo nang hanapin si Shirley dun sa ibang tao wag na, wag mong pilitin. Mm-hmm. Merong uh, magiging close, merong uh, malapit doon pero walang eksaktong magiging siya. Tsaka ano bang in-expect mo kung sakali bang uh, naging kayo ni uh, Shirley, magiging successful ba ang uh, relationship mo? Magkakaiba ang tao, uh, tanggapin mo kung ano yung darating sa'yo. Matuto ka rin mag-adjust, no? Ako ang masasabi ko lang dyan, sa mga tao din, ganyan din, katulad ni Domino, ang hirap maka-move on. Ang sasabi ko lang sa inyo, Stop looking for happiness in the same place you lost it. Mm-hmm. Ibig kong sabihin, mga kapamilya, uh, parang ikaw dom, uh, wag mo na wag ka nang umasa, 'di ba na kumbaga yung kaligayahan mo sa love life mo o yung magpapasaya ulit ng puso mo eh si Shirley. Kasi unang-una sa lahat, dun ka nga nasaktan sa kanya. At ikaw din naman na may kagagawan niyan. <laughs> ikaw diba? iwan, ikaw nasaktan. Correct. Ikaw din naman na nang, I, I should Eng, know. Engot. Engot yung diba? mga ganun tao. Correct. Diba, Hasmin? Oo naman. <laughs> so yan, stop looking for happiness in the same place you lost mm-hmm. it. Diba? Kumbaga, kung hanap ka ng kaligayahan mo sa ibang lugar na, hayaan mo na si Shirley. Kumbaga parang, she suffered enough. Yeah. 'di ba? And, and and I believe naman ikaw din eh. Kumbaga pinagsisihan mo na, kumbaga pinagbayaran mo na mm-hmm. yung ginawa mo kay Shirley. Sa dami ba naman ng kamalasan mo sa pag-ibig. And I'm sure, I'm pretty mature sure hindi rin maganda ang pakiramdam mo na nakakapanakit ka ng ibang babae. Oo, oo naman. 'di ba, hindi ka nakakatulog ng maayos sa araw-araw, 'di ba? I'm pretty mature na mm. napagbayaran mo, napagsisihan mo na 'yon. So you also deserve to be happy. Yan. Tsaka ang uh, isa sa mga dapat uh, mong paniwalaan, eh wag na 'yung mga sumpa. Kasi sinumpa ka ni Shirley kay hindi, sumamaloob mm. niya ngayon o hindi. Pare ikaw na lang ang di naka-move on. Ayan, at isa sa mga prope- uh, propeso, uh, proseso Oo, sa mga proseso ng pag-move on at maka-move forward ay yung pagtingin din, look forward din. Mm-hmm. Ayan, uh, ah, tingnan mo rin yung future mo. Hindi yung kada may mamimit kang bagong babae, babalik ka mo na naman. Ah, Correct. Uh, may Shirley, Shirley na naman na bumubulong dito. Ang layo niya kay Shirley. Lagi Correct. mo kinukumpare. Kahit nga mga kambal, na mga isinilang, yung magkakambal, mm magkaiba sila ng ugali. Kaya hindi ka makakita na ng katulad ni Shirley. And, I'm sorry correct. to tell and, you that, Dom. And one thing more ha, isa pa sa mga angulo ng story ng to mga kapamilya, kung gaano kayo mabilis kabilis na mm. ma-inlove sa isang tao, ibahin nyo kapag nakikipag-break kayo. Di ba? Kasi kapag na-inlove ka, hindi mo naman pinapagana yung isip mo dyan eh, di ba? Mm. Kung baga na-inlove ka, just fall in love, di ba? You just fall. Pero kapag nakipag-break up, pag-isipan mong mabuti. Not just because you fall out of love, you fell out of love, bigla ka mag-decide na tapusin na ang relationship. Yeah. Hindi ganon. Pag-isipan niyong mabuti, katulad ni Dom, di ba? Hindi, hindi siya so, nag-isip ng hindi maigi. Hindi siya nag-isip mm. maigi. Nagpadala siya agad doon sa temporary emotion niya. Yun. kaya, tignan mo, Nabobore lang. siya. Correct. <laughs> Nabobore lang. Nagsisi siya Mm-mm. 'di ba? Kaya yung pakikipag-break up, ah, pakikipag-break lalo na sa isang matagal na karelasyon or dun sa taong alam mong mahal na mahal ka naman, same thing with you, ganun ka din, pinag-iisipan niyang mabuti. Mm. At, Maraming tinitake into consideration. Tama. At uh, para sa mga makikipagrelasyon pa lang ngayon ha, para sa mga in love na in love, alam nyo, ang isa sa mga pinakamadaling gawin sa relationship is to fall in love. Ang mm. pinakamahirap dyan is to stay, stay in, in love. love. Yan ang, ang lagi namin sinasabi. Kung hindi nyo kaya at you cannot commit yourself to stay in love with a certain person, Huwag ka Correct. na munang ano, okay lang, sige ma-fall in love ka, magka-crush-crush ka lang dyan. And you know, staying in love with the person, it doesn't happen ng ganyan-ganyan na lang. Oo. It's, uh, sabi ko nga, it's an everyday progress work. Mm-hmm. Araw-araw mo 'yan dapat tinatrabaho. Kumbaga, hindi yan na hindi ka mainlob sa isang tao na ganyan lang. Mm-hmm. 'Di ba kahit papaano pinagtatrabahuhan pa din. Uma-adjust ka nga. Ganyan. Ayan at uh, kasama niyo nga po kami DJ P, DJ Popoy, that's my Guapopoy. At ako naman si Baby Girl Hasmin dito lang sa MOR 101.9. My only radio for, for life. life.